ɔbɛgyina abɔ mpae yɛhyɛ wɔ animonyam yɛ ɔkɛseɛ ma wo din no so korɔ wo din no tumi nyinaa wura ɔkɛseɛ no wo din sɛ da bia woyɛ nneɛma fɛfɛfɛ ne kwan so ne kwan so ne ne dɛn nso so wabie ɛkwan ato hɔ sɛ wobɛfa ba mu adi dwuma kɛse na da bia mesrɛ wo ne sɛ dom no nyansa nimdeɛ nteaseɛ ne nhunu ma wobɛtumi de akasa kyerɛ ɔkra wabrɛ Menim sɛ woanya ne n'aso ama ɔde atie sɛ sua nea nteasɛm ɛbɛn afiri Awurade nkyɛn, na ɛde nkwagyeɛ ɛrebrɛ nnipa biara a wabie n'akomam sɛ Lidia bie n'akomam sɛ ɔbɛgye asomafoɔ no nsɛm no. Yɛ dɔbɔnefoɔ no hyeɛ nanso na nkronkron, ma wo din so ɛna anɔpa yi, na fi yɛ mu kenkae, na awiei no nso yɛaka sɛ Awurade noa yɛ. Yɛma wakɔ aba sɛ ɔdi hene wɔ adenan mu awie pɛyɛ, ɛwɔ wo din na mabɔ mpae. Amen. amen amen mepɛ sɛ baabi a obiara no wofa bible yɛdi nkɔmmɔ ɛnɛ bonages program no ɔmbatoa so bɔmmɔden na nso fa wo kɔhurum na kɔpa sɛ mene bi tie ɛne da se ɛhɔ sɔ papapapapapapa ɛna agorɔ ayi ɛɛ mɛsirɛ sɛ ɛna anapa yi wɔn de wɔn so bɛkyɛ mi na ɛɛ discussion bi na mɛpɛ sɛ ɛyɛ yɛkɔkyerɛ adeɛ na adekyerɛ no mu no na mɛbɔ wɔn adwene pɔ sɛ no na mi yɛ bɛ discuss wɔ ha amen. mesrɛ wo ma wɔasompere me adisɛm aka asɛm bi adisɛm aka asɛm bi bonsam gya no ɔse yɛfrɛ no lake fire ɛnyɛ saa hmm. lake fire anaasɛ ogyaframa na ɛno na mepɛ sɛ yɛdiscuss yɛdwendwene ho sɛ yɛwɔ ɛgya a nsuo a ɛtene yɛwɔ nsuo a ɛba sorɔkye ahihim ɔsɛ na mehu ahengua fitaa kokuro ne deɛ ɔte soɔ no a wɔte ne asase dwane n'anim dwane n'anim na wɔanya baabi ama wɔn na mehu awufoɔ nketewa ne akɛseɛ so wɔgyinagyina ahengua no anim mhm. na obuebue nwoma mu ɛna obi a nwoma foforɔ bi a ɛyɛ nkwa nwoma mu na ɔnam nsɛm a wɔatwerɛ no nwoma no bubu awufoɔ atɛn sɛdeɛ wɔn nnwuma teɛ mhm. na po yi awufoɔ wɔm no man po yi na awufoɔ man na owuo ne asɛmma do yi awufoɔ wɔm nso man mhm. ɛna obu wɔn biara atɛn sɛdeɛ wɔn nnwuma teɛ na ɔto owuo ne asɛmma do twene ogya tadeɛ no mu yɛn ne owu pirinu no Na obiara a wahunu sɛ wɔde no ahyɛ nkwa nwoma no mu no, ɔtɔɔ no twenee ogya tadeɛ no mu. The word tadeɛ no ɛna mpa sɛ yɛ discuss. Uh, menim sii apo wontumi nka sɛ apo yɛ lake mm-hmm. ɛpo bɔ asɔɔkye ɛpo hinhim ɛna river nso ɛtene hmm. amen river ɛtene na lake no anaasɛ tadeɛ no hmm. ɛna mpɛ sɛ yɛhunu sɛdeɛ ɛsi teɛ ɔde asɛnti na mbusa sɛ tadeɛ te sɛn sɔfo adeɛ baako a mahu wɔ tadeɛ ho no sɛ most no sɛ wɔn ka ho asɛm yie a atam sɛ ana etwa ne ho ntene nkɔ baabi a but etwa ne ho saa te sɛ deɛ wode apawa ato adeɛ mu no ɛɛ eh, eh, na etwa ne ho saa ana atam sɛ ana tadeɛ yɛ. Ɛretwa no, na ɛtwa asase no, na ɛsan ɛkɔ fam. Nsuo no, ebi firi fam, ɛsan ba, ebi firi soro, san gu mu. Nti da biara no, ɛtrɛtrɛ. Ɛnyɛ sɛ ebi a ɛda ha ketewaa bi na ɛbɛyɛ ketewa saa, ɛbɛkɔ saa, ɛbɛtrɛtrɛ saa, kɔpɛn bere ano ho a. Yɛsɛ, uh, for example, baabi te sɛ lake Bosomtwe. Hmm. Me nsuo no, me nhunu da. Me nkɔɔ hɔ da. Lake Bosomtwe, ɛɛ eh, ɛɛ eh, ɛɛ. Eh, ɛbɔ asorɔkye. ɛmɔ asorɔkye. ɛtae din. ɛtae din bati twa no ho. ɛwɔ fam. aa ah, sɛ wudwa no akɔ baabi emu dɔ na ahun sɛ ade na etwa. ok wɔsi egya no a kristo anaa nyame asiesie no ɛtae hɔ te sɛ tadeɛ sɛ ɛbɔ sorɔkye a. ebeyi wo because asorɔkye tumi bɔ na eyi nam firi pum abegu abɔnten hmm. ɛna sɛ ɛtene nso a ɛde wo bɛkɔ mhm. wade aseɛ na wɔyɛ deɛ wɔse ɛtae hɔ na madeɛ baako a masɛm naa ne sɛ ɔn sɛ sɛ aforɔ anaasɛ atɛkyɛ mhm. sɛ ɛtae hɔ a na wotɔ mu a asentew mhm. na sɛ atɛkyɛ a ɛtene no wotia mu a wotumi kɔ ah. wonya baabi gyina wei deɛ ɔse tadeɛ ɛna adeɛ a mahu ne sɛ yɛyɛ ma purposely yɛyɛ ma satan mhm. nyɛ nipa yɛyɛ ma satan ɛne n'abɔfo a ɛdi n'akyi no ah. nti sɛ mehwɛ this contents no a meyɛ mo se me ne nyinaa ne sɛ ɔse agya a sɔfe ɛwom ɛgya a sɔfe ɛwom fire and brimstone saa na bible no agere di no wade aseɛ ɛna masadi adeɛ mehwɛ nneɔma bi nso sɛ woyɛ a Lucifer ɛne all angels no nyame de ogya ɛne mhm. mframa ɛna yɛ wɔn ɛna wɔsiesie special quench fire unquench unquench unquench fire yɛn dum no wɔhɛ mhm. dɔ siesie egya ɛboro. deɛ ɔde bɔɔ wɔn mo no so a bɛma wɔn ate pɛn sɛ wode nɔɔma agya no ɔde no to mu a ɔyɛ nɔɔma hmm. wade aseɛ ɛna wɔ agya no a wɔde lucifer ɛne n'akyidifoɔ gu mu no ɛyɛ gya a ɛbɛma lucifer deɛ no tireless ama wɔte plan mhm. wɔde ade no ase fine ɔsɛ yɛwɔ gya bi wɔ hɔ a wɔtam dadeɛ tom a dadeɛ ne nnane ɛnyɛ hwee koraa dɔw sɛ ɛbɛyɛ hye ɛbɛhiti ɛbɛyɛ kɔkɔɔ but ɛnane mm. ɛne ɛwɔ gya bi wɔ hɔ a wode dadeɛ no too mu a na anane wagya sɛ ɛgya bi so kyɛ ɛgya bi ɔte masɛm no ase woyɛ kurupɔt mu gya ɛnane dadeɛ amɛ woyɛ kurupɔt mu gya ɛnkaba nane wagya sɛ bɛdeɛ wɔgya bi wɔ hɔ a wode dadeɛ no tum maa no anane mɛtumi akyerɛ obi wɔn a ɛyɛ nikanika se no wɔn a ɛyɛ nikanika se no saa gya no ɛnso powerful ɛkyɛ koropɔɔto mu ni bidie gya bebrebe. wọ́n di aseɛ it's so powerful dadeɛ bi a wọ́n di ma ebi kura katapira dadeɛ dadeɛ na wọ́n atam atum na nane na atene sɛ nsuo na ɔte asɛm no ase nti ɛgya no a nyame sɛ da siesie maa lucifer no ɛyɛ ɛgya a ɛyɛ so powerful ɛkyɛn deɛ ɔde yɛ lucifer naa mu. Hmm. wati aseɛ it's so powerful ɛtɛ deɛ ɔde yɛ lucifer naa mu ɛne ne angels ne nyinaa ɛfiri sɛ sɛ ɛgya no a ɛna ne dadeɛ memfa sɛ wɔn a ɛyɛ yɛka no sɛ iron ross ɛgya no a ɛna ne saa nadeɛ no ɛne wɔn deɛ a ɛnane nadeɛ bi ade yɛ nikanika se no wɔde toto koropɔɔto ho gya no a. sunsunya da nkyɛn mu. sunsunya dɛm. nsuni nyinaa yɛ gya. wɔde aseɛ nsuni nyinaa yɛ gya bɛti wɔn no ɛyɛ spɛsia amen na ɛno na awurade asiesie the aim of God purposely ɛyɛ satan. ɛne n'akyidifo so ɔde papa no so hmm. ɔde aseɛ nti wɔka no adi nsɛm sɛ mɛma mu mfiri wɔ mu na mo anyɛ wɔ n'asotwee no bi hmm. na yɛw no nso woante bi ɛde nsɛm 17 hmm. na metena aseɛ medwene ho nna no na yɛde kyerɛ sukuufoɔ no adeɛ ɛm sɛ na ɔmɛba ɛ hmm. na ma bɛka ho asɛm deɛ ne yɛ o ɔn sɛ nyame bɔ nipa no ɛgya mhm. nkan ho mhm. ɔkra no a wɔde bɛwura a nipadua no mu no nipadua no mu no na nyɛ gya mhm. ɛgya nkae ho ɛnti mhm. sɛ honam fam dwa koraa no ɛka wa wowɔ problem but mastadi adeɛ gideon ɛsiane sɛ angel yɛ ogya nti no mhm. gideon sɛ ogya mhm. ɛma soro abɔfo wura agya no mu ah. akɔe na kyɛ sɛ gya no a wɔsoro abɔfo mu no ɛyɛ higher than deɛ nipa sɔ ɔtumi mu ne no ho tom na ɔdandaa no ho sɛdeɛ woda nsuo mu dwa no wode aseɛ ɛno no koraa no ɛka wa ho kyerɛ wo wɔ problem sɛ ɔyɛte asɛm no ase hmm. enti sɛ ɛka agya a yɛsɔre nko a ɛnka lucifer ɛnyɛ no hwee because ɛgya no a ɛde yɛ ano no ɛyɛ more higher than deɛ yɛyɛ sɔ wọ́n aseɛ fa nti sọ study a ma study ɛna mi pɛ sɛ mi ka ho asɛm ketewa bi hmm. na mi bɔ nipa no ɛgya nkan ho ɛgya hmm. nkan ho. Odigya na yɛ abɔfoɔ ɛna mframa. Ɛna ɔsi Lucifer so ɔde nti. Osiesie gya ano ɔde ne na ehu ɛtɛn ne deɛ no na ɔbɛma na taa hɔ a ɛntene. Ɛntene. Ebetwa ne ho kɛkɛ. Ɔma ne ntene ɛna ɔma ne mma sorɔkye. Mhm. Ɛbɛtaa hɔ ayɛ sɛ lake. Mhm. Ɔda se. Ɛna Lucifer sɛ. wɔbɛm ɔno nkoa ne abɔfoɔ no nkɔdam ɛfiri sɛ wɔn nyɛ image of god wɔde adeɛ wɔn bɛkyerɛ nyame ma nyame ahuni nyansa sɛ ɔno nyame na wɔn ntumi ntam no nkɔtom a wɔn de ne image ne sɛ so Onyankopɔn ani so ahonu. Monti aha o. Ɔse na abɔnefoɔ nso sɛ ɔsane firi ne bɔne a wayɛ nyinaa mu mm. na ɔdi m'ahyɛdeɛ nyinaa so yɛ m'atemmudeɛ ne atɛntenene deɛ a ɛnkwa na wobɛnya ɛnkwa na saa de bɔ yɛ ni na mede bɛma no ɔrenwu ɔrenwu mmerɛ to adeɛ woyɛ nyina wɔrenka menkae na ɛtire ne a wayɛ mu na ɔbɛnya awurade for words and means to serve human being oh, oh, oh, oh. sɛdeɛ ɛbɛyɛ a agya no ɛbɛyɛ lucifer ne n'akyidifoɔ nkoa dea hmm. pɛ na mepɛ ɔbɔne firi wuo mondeɛ ha yɛ o wɔfɛ ways and means to save the image mm -hmm. amen nti sɛ ɔyɛ a ɛfiri adam redeem wɔn a yɛ bɔne no nyinaa na nka wɔn nyinaa ne lucifer ɛkɔ gyam ɛno na ɛma kristo nso bae no ɔse no ɛtwa sɛ metoa wɔ mo wasɛm ado hɔ ɛgya ne time no nya nsoe wɔn yɛ honhom deɛ i want to turn from nipa tibiem hmm. ɛkɔ honhom tibiem hmm. na me kɔ ka sampa koro na ayɛ deɛ bɛn to sell them hmm. wọ́n di aseɛ nti Christ was so compassion mm. to ah. image of God wọ́n ti aseɛ mi ni yɛ paa nti kọ́nà Kristo kọ́ asámà àdùnnú. na ɛwɔ wɔn mo a ɛnyɛ kristofoɔ ah. mo nyinaa mo gu prison baako wade aseɛ but yɛwɔ christians wokɔ central prisons a yɛwɔ wɔn adi a wɔn nyinaa gu one way oh, one area mm-hmm. but yɛwɔ kristofoɔ yɛ wɔde ɔyɛ head uh-huh. nti sɛ bi a ɔyɛ kristo ne nan kɔ hɔ a na ɔno wagye ɔde wɔn kɔm side that is why abraham obi kɔ kyerɛ ne kukum mm-hmm. nyɛ sɛ na abraham wɔ paradise no wɔn de seɛ na atum. wɔahu wei wɔahu wei ɛhɔ nyinaa na yɛasam ado wade aseɛ ɛhɔ nyinaa na yɛasam ado nti kristo kɔɔ hɔ kɔka asɛmpa korɔ no a wɔka no asase soɔ no ade kyerɛ wɔn wɔn a gye di yɛ no ɛna ɔyii wɔn firi dark area ɛne wɔn kɔɔ paradise sɛdeɛ bɛyɛ a sɛ agya no a wɔasiesie ɔde ma satan ne nabɔfoɔ no wɔn nkɔmu bi hmm. ameo nti sɛ onipa bi te hɔ yi na sɛ woka awurade asɛm kyerɛ no ka dwensa kra asɛm kyerɛ no na ɔso ɔmfa a oh. ɛsi nyame mmɔ ɛsi ne mmɔ ɛfiri sɛ wɔawosom ho akɔto trɔbo mu wode baabi a ɔse no ɔde ne bɛkɔ akɔto ɔgya na ne hunu kurom ah. that is let fire amen amen na tiɛ ni yie menim sɛ ɔbɛboa wo na yɛnhwɛ deɛ bi yɛhwɛ deɛ bi hwɛ peter nso asɛm a ɔkae peter nwoma no mu because wọn fẹ gya anyẹw. Oh, tumi tumi. wọ́n yà sẹ́ wọn fẹ gya anyẹw. Oh. deɛ yɛde gya yɛ ɔno koraa no ɔntumi. ayɛ den ama no. wọ́n yà sẹ́ deɛ yɛde gya yɛ no no a wɔyɛ gya nkɛsɛ no ɔntumi. ɛna gya no nso sɛ ɔtɔ mu a wɔnan nkaseɛ mm-hmm. ɛna wotiri nsensa soro wobɛsa meda na gya no nso obi a ɛsa nsa amoa no oh. wɔn wurawura awidie mu wɔn huru sɛ ɛgya na ɛyi aboa bi na ne nan mu ɔno nso yɛ gya. wọ́n di aseɛ owura mu a wobɛhuru sɔfo na nipa wi a ɔbɛyɛ dɛ na ɔhuru wei hɛ maame nka asɛm nkyerɛ o wɔkra no ɛna ɛkɔ da suffering area sɛ nyɛ wɔkra no a wode abaa bɔ nipadua yɛ a ɔnte ɔkra no na te pɛn nti obi wu a wode nsuosi ahuru dware no a ɔnte wode abaa bɔ no a ɔnte nti pain no a na ɔkra no wɔm no wɔte no ɛyɛ ɔkra no na te that pain mm. Mm. Mm. wode aseɛ ɔkra no na te that pain wode ɔpa hwɛ onipa bia baabi a mogya nkoro no na hɔ cv ah, hɔ awu hɔ bɛwu hmm. baabi a ɔkra no ɛnante nkɔ hɔ no na hɔ cv wotumi de gya koraa to yaw biaa mepɛ sɛ nnɛ meka biribi kyerɛ wo sɛ abaabɔ wo na wote wie a ɛnyɛ bɔde wɔ na ate o ɛyɛ ɔkra no ɛna ate hmm. bɛn hmm. ɛfiri sɛ nyame bɔɔ adam no na ɔkra ne bɛsɛ mu no wankeka no ho ɔkra ne bɛsɛ mu ne yɛfrɛ no ɔkra teasefoɔ hyɛ no nso nipa biaa ɔkra wɔ mu no sɛ wode bɔne a ɔkra no ana akɔ sɔfa sɛ ɔsrɔdeɛ o wosɔ daeɛ a deɛ ɛpie kɔ no mhm. sɛ ɛyɛ no biribi a yɛ a ɛte ɔte ɔte paa mhm. woso daeɛ a deɛ ɔfiri mu kɔ no sɛ yɛde abaa bɔ no wɔ nam a ɔte anaa bɛboa yɛtaataa wa ɔte ɛtuo bɔ wa wote nti saa ɔkra no ɛne ɛkɔtɔmented ah. mepɛ sɛ meka kyerɛ wo nnɛ nti ɛmprake sɛ sɛn wate asɛm no ase sɛ yɛde wo ne lucifer kɔto mu a ɛgya no mu a meka mo wate sɛ ɔno lucifer koraa no ɛbɛkeka ma teatea mu ɔhwɛ o what about you hmm. wade aseɛ yes sɛ lucifer kura abɛkekam wɔ se ɔbɛtare ne se ɔbɛtare ne se amen nipa bi a ɔbɛbɔ ne ho nkyɛn mu atam no ato gyam no bible sɛ ɛhɔ na su kyerɛ yɛnyɛ so a ma ɛdu wura mu a ɔsi nyinaa bɛtare oh. wate aseɛ hmm. nti mepɛ sɛ wo a wotie me nnɛ tie ne yie gyae saa nkurasesɛm ne ayesɛm ne dwɛɛ hmm. last mekaa sɛ me sɛ wode ɔpa fa letre letre wɔ ani fa yɛ training hmm. koropɔɔto mu deɛ no wode yɛ trani wobɔ brɛsia na wayi baako atom wo brɛsiam na ade wode ahyɛ ɔnufo ase bɛrima nso wohyɛ ɔsɔpɔta a na wayi baa kɛseɛ mmienu na ade atom na wapia hyɛ na wabɔ bɛt fa no kora yɛ trani gyeme sɛ amen fa no kora yɛ trani amen wo sɛ mekra biribi yɛwɔ kamba adigya mhm. ɛne ɛwɔ gas gya so kamba de gya no ɛwɔm ano ɔdene but nnadeɛ nketenkete na ɛnane no yɛwɔ gas agya a ɛtumi pae flame bɛte mmienu ɛte mu mmienu o ɛyɛ powerful but ɛntɔ deɛ de nane yɛka ne sɛn dadeɛ no wotam dadeɛ tom anaa anana no nso nto no nti agya no yɛwɔ ne different different the last fire no ɛne yɛfrɛ no unquench fire oh. na sɛdeɛ nyame afiaɛ no no ɛtae hɔ tenkɔn mu nyɛ ha hmm. ɛte sɛ wɔayɛ mo nkateɛ awɔ fidiem na ɛte ba no saa na teɛ tenkɔn gyama so amen te sɛ wayɛ mo nkateɛ wɔ machine wakye nkateɛ na wayam na ɛte ba no saa na te ɛyɛ teɛ o sɛ ɛtɔ biribi a ɔbɛwo na bepɔ bi anane na ɛsane ba na ɛsane ba volcano saa na ne thickness no ɛteɛ ɛtae hɔ tenkɔn yɛdu nwura mu a te sɛ deɛ ɔwura aforom ɛte sɛ deɛ wowura from hmm. yɛbɔ mpa ɛka kyɛ awurade sɛ ma menwuru sɛ deɛ late fire no ɛteɛ gyeme sɛ amen all the foreign angels sɛ nyame anyɛ wɔn sa a ɔnte pain ɛnti na yɛ nyame yɛ sɛ wodi n'akyi because ɔsesɛ ne tiri mu pɔn so a ɛnyɛ yie N'asɛm o. Nipa koraa deɛ nka yɛnka ho. Ɛnka nyɛ gya ne nyɛ deɛ o. Sɛ nka yɛbɛka sɛ nipa ne bonsam gya. Wɔse bonsam gyam. Tiɛ ne yie. But asoɔdene. Hweyɛ kɔ. Wɔka papa kyerɛ nipa no. Ɔse da. Ɔse da. Ɛna satan so a nante nipa no bi. Sɛ mo nso mo nyɛ campaign ma me. Gyimi o. hwɛ saa de no nso nti wo deɛ wɔ sɛ watɔ afurom na de wo kɔ na apɛ sie yiw na obi ntumi nyiw na wo ni abaa wate deɛ mɛkyerɛ no ase nti saa agya no ɛyɛ tenkɔn api sɛ de wana ne gold na wɔ sane no agya nokora mu nyɛ du ɛnokora mu nyɛ du mesɛ te sɛ deɛ wayɛ mo nkateɛ hmm. na pi sɛ gold deɛ ɛyɛ nsuo yɛbɛgu a na afei ada wei deɛ pi nti firi machine no mu ba koraa no ɛbrɛ tɔda bi wɔn tu machine no na wɔn apia firi mu wɔde aseɛ mɛpɛ sɛ ɔbɛdwe ma wotia me tie ne yie me nna adaaw ne nna adaaw na me nka sɛm nso a ɛbɛma w'ani agye na nea nti na ɔgya bi ato no bi ɔse ɛda kɛse bi ɛrebɛ wiase mu ɛbɛyɛ wɔ m'ani pa na wo nso wowɔ wiase anigye asa wo so yi wobɛyɛ dɛn na ɛda no wakɔɔ ne nkyɛn bi wato saa no mu no ɔwie no ɔde to aso ɔkye ɔgye gyee mi so ɛne ma awerɛhosɛm a mere mereba w'anim wɔde aseɛ yɛwɔ nwom wɔ hɔ a ɛne ɛmɔ bio ɛnwom wɔ hɔ a ɛne ɛmɔ bio Te asɛm no ye. Mepɛ sɛ nnɛ ɔbadwemma bi a wotie me no, picture saa de no agya no. Nea nti a Kristo se, yɛmmɔ dawuro akɔsi sɛ wo wobɛgyae sɛ tatiri die na ano no. Ne ho campaign na yɛyɛ no. Wadi ase. Hmm. Nea nti a wo wɔsi yɛmmɔ dawuro akɔsi sɛ wobɛsa afiri satan ti no ano no meda wura no bɔ no ɛnyɛ sɛ mebɛpɛ hɔ sika ɛnyɛ sɛ bɛse da ama me ɛnyɛ bɛfa me kɔborɔkyerɛ yɛ no ho asɛm but awurade se agya bi bɛdare na wasɛm no bi ato hɔ a wɔde lucifer ane nabɔfoɔ bɛgum na ɔno na ɔse menka nkyɛ ɔsɛ hwɛ yie na woama no nkanto amfra nti dɛ no a kristo bɛba no sɛ nnipa dɛ wobɔ nnipa mfa nti no wɔde yaw ɛne abufuo sɛ ne buo ne kamfuo a wɔntumi kɔsɛ ɔyɛ nyame mmɔborɔhurufoɔ mhm. nti ba no a wɔba no abɔfoɔ nyinaa di n'akyi botaa no nyinaa ne sɛ ɛnyɛ abɔfoɔ na abɛfa lucifer ma agu gya no mu abɔfoɔ no nso bɛhwɛ sɛ nnipa no a wɔma ntie nyame asɛm na wɔn yɛ asoɔden di lucifer akyi no sɛ onyame de wɔn bɛtom a nti awurade nso ayi abɔfoɔ no fɔ ɛna ɔde wɔn agyina fɔ corners of this world bi nfa baabi wɔka kyɛw sɛ momfa mframa ano ɔden oh. ɛho mfa saase so na monyi atenanefoɔ mu fa mhm. na wɔn mu ɔyɛ bɔnefoɔ mompira wɔn ti asɛm no ye mepɛ sɛ nnɛ wonim biribi agya no mfiri baabi a o oh. asase yɛ anoɔda ne ne gya ɔnane no ma na ɔte nkɔn na wate soro abɛka ho na gya dam na asase a ɛto so a ɛyɛ lake na ɔde akɔ asase foforɔ so wọ́n yà fẹ́ nti ma tẹ́ fi ẹ̀yẹ ẹ̀dẹ̀mìrì a yẹ tẹ́ dẹ̀m tí ó dẹ̀m sí ẹ́yì wọ́n ti asọ́rí yẹ tún fún àwọn fa. yɛwɔ asɔfoɔ bebree hɔ a wɔn yɛ adwuma ma bonsam o ɔbɛka kyerɛ sɛ abɔɔse nyɛ bɔne ɔbɛka kyerɛ sɛ kɔndɔm yɛ family planning yɛ awareɛ nan ne nsia ne wɔtwe du mmienu ɛyɛ akyirifi nkɔfoɔ wɔde aseɛ akyirifi nkɔfoɔ no awareɛ five seven ɛyɛ ɔbɛka kyerɛ ɔkyerɛ sɛ wɔne no tena na wonya ne ho adeɛ adam ɔyɛ ne ho adeɛ ma wan hmm. kyɛ sɛ asɛm a babura kasa yɛ no ɔno bu so ɔsɛ wo nsa de ɔso bie woawo sɛ de bɔ ɔyɛ ne nsa dene wọ́n ti ase wọ́n bẹ nye nipa huru nso ọba ba nyame bua ni ẹwà bua ni ho ọkọ bọ sọmsọ ni wọn ni wọn bẹ yẹ yie a. yà á bọ̀ ọ̀hún so. wɔn mu nyinaa yɛ part of satan tiɛni yie satan bɔ n'agye mpɔ so ɔno nko ankɔ ɛnyɛ obi o wɔsɛ wɔ the image of god nyankopɔn suban ɛde wɔn kɔ gya no bi wọ́n yà fẹ́ and God himself as for some ways and means to protect his image but nípa sọ àdínní. tiasɛm no ye wɔnsɛ ɔfɔlɔ satan nyame bɔ ɔbaa ne barima sɛ yɛ ɔbaa ne ho adeɛ ɛne ne ni ahyia sɛ ɔyɛ ɔbaa ho adeɛ after ɔkɔ ɔne ne baabi ahyia motumi bɔ mpae ɛsrɛ awurade sɛ awurade deɛ ɛbɛyɛ mmerɛ mfa ho na mmerɛ mmerɛ yɛ nanso aba ma yɛn ho nkonkoro tumi bɛgyina ɛtaa wakyi sɛdeɛ ɔgyina abraham akyi ah. wate aseɛ na sɛ ɔba ne din a ɔde ba ne ɔsi ade a ɔyɔ nti abɔfoɔ no nyina nso bɛhwɛ sɛdeɛ ɔkaeɛ no bɛyɛ maame gyae abayigura gyeme so ame gyae abayigura tiasɛ wɔ meka kyerɛ no ye gyae nsaweɛ gyae maasɛm gyae ɔkɔt dwon wɔn mo dwondwɔ buddhist secret societies ne nyinaa yɛ the plan of satan wɔyɛ adeɛ a ɛbɛma wɔn ani afiri nyame so na nyame ho bɛbɔn na wontie no wɔde aseɛ na wode wakoma bɛma no be very careful kɔdeɛ ɔde abɛtom sɛ bɛrima fa bɛrima to a n'ani gyeɛ no yɛ kama na yɛ sɛ deɛ nyame yɛ ɔyɛ no bagyini nso nyame bɔ mmoa ɔbɔ ɔbaa ne bɛrima apɔnkye bɛrima mforo apɔnkye bɛrima krama bɛrima mforo ne yɔnko krama bɛrima da but ɛmu anyɛ image of God o but nipa ɛyɛ image of God satan abɔ na di mpɔsa want to destroy the image of God na sɛm ni yɛ nyame so ase ase ɛdi ama mu yai mɛ ne ne nsa so na ɛbɛ kɔm Christ ɛfɔ so many ways to protect his image but nipa so ɔdini. gyeme so ame na sɛ bayifo awe wo kra no nso deɛ a deɛ ɛyɛ na tamu gye ɛbɛtam ato gyem no ɛno ne asɛm madaadaa yɛakyɛ gyeme so ame wode ɛteɛ se deɛ satan bɛyɛ ɛbɛtumi ayɛ nso ɔbɛmu akɔmete sen What do I hear? Yes. Oba push you into trouble. Deɛ Satan ayɛ ɛne sɛ Satan wɔnku wɔn ayɛ bɔ ne tie nyame na ho abɔ nyame na nyame apo deɛ wɔahwehwɛ ano no sɛ ɔbɛkɔ no te sɛn na nyame nso ɔntumi ne de bɔ yɛ ne nante wɔde aseɛ nti 2015 mesrɛ wo deɛ nti a wowu yɛ nyinaa ne sɛ awurade pɛ sɛ ɔsostain wo life ɔpɛ sɛ the image of god ɔsostain no from the hell fire ɛnti ababa wa meserɛ wo wohia dwensɛ kra ɔnyɛ ntoma ɔdeɛ wayi w'anim na deɛ wayɛ ɔnim satan atumi afrɛ wagyina baabi ɛna waka kyerɛ sɛ nyame wɔbɔɔ no wankɔmplitiw sɛ ɔkaa sɛ deɛ ɔbɔɔ yɛ nyinaa ɛyɛ a ɛnyɛ nokorɛ ɔkaa no kɛkɛ ɛnyɛ nokorɛ wankɔmplitiw ate aseɛ ɔmo ano ayɛ tum sɛ wii nua no hmm. kɔpa de kɔkɔɔ ka ho oh. na deɛ ha hwehwɛ mu bɛnso asese afei wani atɛtɛ nso ɔyɛ ne tiatia yɛkora atunufo sɛ ɔnyɛ ne tenten wammua yɛ wate aseɛ nti kɔpɛ bi to aso hwɛ ɔbɔ werɛ nyɛ fa bi to aso wani akyi nwie no twerɛ gu na pae fa baabi foforɔ ɔdrɛsew ɔpɛ sɛ ɔchallenge nyame na ɛka kyɛ sɛ ɔdoro yɛ ne nyɛ nti next time wɔkɔ nye mu wɔ yɛn nso baabi a wɔni akyi nwi wɔ hɔ a na nyame saa de to yɛ wode aseɛ wọ́n yà wọ́n bá kásá kyerẹ́w wọ́n sẹ́ nípa kọ̀kọ́ fọ́ ọkọ̀ àmẹ́mà hó ètí change your body ɛna wɔn nkwasiafo aborɔfo yi ayɛ nko a wɔde ba wura wɔn nso nsira bi wɔn buroni a wɔn nso abɛyɛ akyɛ no wɔn nsira bi kɔsu agyi mi wɔn yɛ aseɛ nti mɛmɛ wɔn nso aborɔfo ɛnyɛ boafo o aborɔfo aa. ɛfiri nnɛ a mene wo kasa yi makɔɔ ma awurade nyi mfiri abusua nkontonkyem awurade nyi mfiri satan nsɛm suba bi a wɔn bi asesa gyeme so ame sɔfo nsa ne deɛ hmm. paul sɛ papa a mepɛtrɛm no awu paul sɛ papa a mepɛ bɔne a mempɛ na meyɛ wɔwerɛ fi deɛ ɔsadeɛ no atoa so wɔ sɛ ɛneɛ na nyɛ me bio na bɔne no akye me mu no satan de nipadua yɛ ne sɛ dan wɔde ayɛ ntomadan na ah. wɔbɛtram ah. ah, anɔpai medema no si hmm. agya no deɛ ɛda hɔ ɛsɛ ataadeɛ nkwaseafoɔ na bɛdi no akyi kwasiafoɔ obi ti hɔ ɛɛ ne bunsam gyɛn bɛɛ dɛ wonni wonni nsu ahoa deɛ. obi a ɔsi okura deɛ. ní ɔbɛsi busa obi a ɔsi lake ɛgya ni wɔn maa náà nkira ase o. wosi nse ɔdi aseɛ ɛna wadɛ ne gya ne bi ti sɛ nsaamoa no ɛna wɔn awurawura wɔn mu ɛna ɛbɛ so forever and ever wonyɛ sase foforɔ bi aso nya deɛ bɛyi ɛna yɛ numu no. yɛnum no fire service fo nyɛ adwuma fire service yɛ ɔno kɔntu fire service na ɔkyɛm fɛkɔ akɔwu president ahodoɔ ɛhyɛ mu mɔ gabi nom bɛkɔ akɔto bob marley peter tosh jimmy cliff nom wobɛkɔ akɔto meka kyerɛ wɔ michael jackson nom ɛberɛ ne ma so a sɛ sɛ deɛ obi anya nkɔgya nom obiara nso a ɔno nso wɔ spiritual remind asɛm ado no ɔno nso kɔ lake fire ɔkɔ lake fire tó de ɛtena ase na yi wa no ho nyi na wi bia wi guinness wi jɔk titiri wi yɛka sɛ bi amfa nom burukutu ɔno no a wɔyɛ mfa no ɔnom bi dɛ o wode awe burukutu wiyɛ gyapia wiyɛ yɔmɔgyimi Adwensakra ni wɔn maa bio. Dabi dabi dabi. Ɛnna yɛ mi n'o kasa yi, you can change your mind. Yɛn ti awurade aso sɛ new life ɛne sɛ wɔn ma privilege this year. Na fasakra. Jai gay, jai lesbianism, jai homosexual. Obaa ma na o tutu ne bathroom ni jai. Wọ́n yà fẹ́, wọ́n di pasta kiri sumati a wọ́n bẹ jimu.